بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين Mi ti, doista, objavljujemo knjigu, pravu istinu. Zato se klanja i samo Allahu, iskrenomu ispovjedajući vjeru. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Iskreno ispovjedanje vjere dug je Allahu, a onima koji pored njega uzimaju zaštitnike, mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili. Allah će njima zaista presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار Da je Allah htio da dijete ima, izabrao bi između onih koje je stvorio, onoga koga bi on htio. Hvaljen neka je on. On je Allah, jedini i svemoćni. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, sallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasnima kathira. Wa Prošli put smo govorili o šartovima i ruknovima. La ilaha illallah. Pa smo čitali nekoliko versiji koji govore o tome da puko izgovaranje la ilaha illallah ne vrijedi. Sa pukim izgovaranjem la ilaha illallah čovjek ne postaje muslimanom. Nego da izgovor la ilaha illallah prije svega misli se da se to la ilaha illallah ostvari u srcu, a onda i na jeziku da se izgovori, a onda i da se ostvari na ostalim organima i dijelovima tijela, nogama, rukama, očima i tako dalje. Pa smo rekli da to izgovaranje la ilaha illallah da bi se ostvarilo, dakle, ima svoje određene šartove i nabroja, nabrajali smo te šartove kroz nekoliko fetvi koje smo pročitali. I u svim tim fetvama se insistira na tim šartovima, jel tako? Pa smo rekli da samo izgovaranje la ilaha illallah ne vrijedi ako se ne zna šta to znači i šta Jel tako? onome ko kaže la ilaha illallah, ništa mu ne vrijedi to la ilaha illallah dok ne bude znao šta znači to la ilaha illallah i šta podrazumije. Zatim onaj ko kaže la ilaha illallah, a ne bude čvrsto ubijeđen, znači izgovaranje la ilaha illallah bez jekina, čvrsto, čvrstog ubijeđenja u to la ilaha illallah isto tako ne vrijedi. Zatim ko kaže la ilaha illallah, zatim ostavi ono što to la ilaha illallah podrazumijeva. Znači bez pokornosti la ilaha illallah ne vrijedi. Jer ako kaže nema drugog Boga osim Allaha, niko drugi nema pravo i ne zaslužuje ibadet mimo Allaha, a onda opet poslije toga ne čini ibadet. Šta mu vrijedi to što je posvjedočio da niko ne zaslužuje ibadet osim Allaha, a onda opet ibadet ostaje. No tako? Ne vrijedi. Zatim smo rekli koji izgovori la ilaha illallah Allah, a ne bude iskren i ne bude mislio tako kao što govori. Da mu neće vrijediti to la ilaha illallah. Zatim, jer je u stvari munafik, tako? Zatim ko kaže la ilaha illallah ali ne učini to radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne izgovori to iskreno, iz ihlasa, i samo radi Allaha. tako? I ne ostavi širk. tako? Bude iskren prema Allahu samo. I radi Allaha svaki ibadet čini, pa i sam izgovor la ilaha illallah. jel tako? I ne ostavi širk. I bude pored Allaha još nešto obožavao ili još radi nečega to izgovarao. Isto mu tako neće vrijediti to la ilaha illallah. i nećemo vrijediti to la ilaha illallah bez ljubavi. Bez ljubavi po osnovu tog la ilaha illallah. Odnosno mržnje opet po osnovu čega ostavljanja tog la ilaha illallah. Pa da voli sve pripadnike i nosioce la ilaha illallah i sve mu vahide i one koji su na tevhidu da mrzi mušrike. <coughs> i da se odrekne širka. To je bilo prošli put. Danas ćemo za Allahovu pomoć i upućujući dovo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari vreket u našem vremenu i ovom međlisu i da otvori naša srca za ono što ćemo čuti Danas ćemo čitati dakle, poglavlje koje govori o stanjima i vrstama ljudi koji izgovaraju la ilaha illallah. Stanje, stanja i vrste ljudi koji izgovaraju la ilaha illallah. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوي رسول صلى الله عليه وسلم من قال ko kaže la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah i zanevjeruje u sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala harume maluhu wa dam zabranjena je njegova krv i njegov imetak wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal a Allah će mu svoditi račun dakle pred Allahom će polagati račun wal hadith ovaj hadis La ilaha illa Allah Allaha ala wa ma'am Ovaj hadis znači objašnjava da la ilaha illallah ima riječi i šta još ima? Ima zna značenje. Ko kaže la ilaha illallah iza i da ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala zabranjena postaje time njegovi metak, njegova krv, a polaga se račun pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa ovaj hadis objašnjava da la ilaha illallah ima svoj znači ima e, riječi koje se izgovaraju i ima značenje koje te riječi nosi. Ali ljudi su, što se tiče izgovaranja i značenja, znači oni koji izgovaraju šehadet i odnosu prema tom šehadetu, odnosno prema izgovaranju riječima i značenjima tije riječi, tri skupine. Prva skupina koja izgovari, izgovara ovaj šehadet i ostvari ga. I znaju značenje ovog šehadeta i rade po značenju tog šehadeta. I znaju da ovaj šehadet, ovo la ilaha illallah, ima ono što ga poništava i klone se toga. Dakle, vidite koliko stvari ima tu. Izgovaraju šehadet, ostvare taj šehadet, je tako? Znaju njegovo značenje, rade po tom značenju i znaju da imaju stvari koje poništavaju ovaj šehadet. Potpuno ga anuliraju. I onda se klone tih stvari. To je prva skupina. Druga skupina. Izgovore ovaj šehadet po vanštini i uljepšavaju sebe izgovaranjem tih riječi, znači naglas da se čuju po a u sebi skrivaju kufr, u unutrašnjosti svoje skrivaju kufr i šek sumnju. To je druga skupina. Oni izgovaraju naglas da ljudi čuju šehadet svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, u stvari ne vjeruju, ne vjeruju to i duboko sumnjaju. I treća skupina, oni koji izgovaraju šehadet, ali ne rade po značenjima tog šehadeta. Kako ne rade po značenju tog šehadeta? Ne posvećuju ibadet samo Allahu, to je značenje tog šehadeta, jel tako? Da se samo Allahu ibadet čini. Oni izgovaraju taj šehadet, ali ne rade po tom šehadetu. I rade ono što poništava taj šehadat u osnovi. Što je suprotno tom šehadetu u osnovi. I to su oni za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alladina dhalle sa'ihum fil hayati wa hum annahum sun'a To su oni čiji je uzaludan trud na ovom dunjalčkom životu, a oni misle da dobro radi. Oni misle da dobro radi. Njihov trud je uzaludan na ovom dunjalku. a oni računaju da je ono što rade da je to dobro. Da, je, da su dobro učinili. Prva skupina koju smo spomenuli i njihov odnos prema šahadetu. Koji su? Mi. Oni izgovaraju šehadet. Ostvaraju značenje tog šehadeta. Znaju značenje tog šehadeta. Rade po značenjima tog šehadeta. I klone se svega što poništava taj šehadet. Druga skupina. Munahic Izgovaraju taj šehadet, a u stvari unutra u sebi su sumnjaju ili ne vjeruju. I treća skupina, mušrici. Izgovaraju šehadet, ali pored toga što izgovaraju šehadet, opet ibadet ne čine samo Allahu, nego pored Allaha i ponekom turvetu, tako, i ponekom kaburu, i ponekom tagutu i ponekom tako da To su te tri skupine. Mu'mini, mušrici i munafici. Ko izgovara šehadet? Izgovaraj ga mu'mini. Ko još? Izgovaraj ga i mušrit. Ko još? I munafici. Dobro. Fela ilaha illallah, pa ova rečenica la ilaha illallah, ona je kao bedin, kao zaštita. Ali oni su postavili onaj minđenik, to je onaj katapult, katapult laži i bacaju na ovaj štit, na ovaj zid, bacaju svoje kamenice koje ruše pa im je ušao neprijatelj i poduzeo im značenje te riječi da ilaha. Ostali su bez značenja te riječi. I ostali su samo po vanštini. Ostala im je samo vanjska forma ovog šehadeta. Puko izgovaranje. A, a, značenje je nestalo. A značenje te riječi nestalo. Ostalo je samo puko izgovaranja značenje te riječi te rečenice je nestalo. Pa kaže u hadisu Inna Allahe la yanzuru ila suvarikum u evdanikum, velakin yanzuru ila kulubikum u amalikum. Allah ne gleda u vaše likove. Tako? I vaša tijela. Nego Allah gleda u vaše srce i vaša djela. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u, u vaše likove, vašu ljepotu. A, duge brade, maša Allah. <laughs> začešljane. I još specijalno ulje se koristi. A, nije to. U to Allah šano tela ne gleda. Nego u srca i djela. A ovi koji izgovaraju šehadet, a sumnjaju, ili izgovaraju šehadet, a ne rade po njemu, ili rade ono što je suprotno tom šehadetu, oni imaju puki šehadet, imaju puku sliku, bez suštine, bez značenja. A Allah subhanahu wa ta'ala neće gledati u u to. I šta oni u imaju? Kod njih je ostalo puko mlataranje jezikom, jel tako? Puko izgovaranje harfova. A to je samo spominjanje bedema La ilaha illallah sa izgovaranjem i sa značenjem je bedin. Kad je ostalo bez značenja, ostalo je puko spominjanje bedema, jel tako? A kaže spominjanje bedema ne donosi nikakvu zaštitu. Kao što spominjanje vatre ne pali. I kao što spominjanje vode ne potapa. I kao što spominjanje hljeva ne čini nikoga siti. Samo spominjanje hljeva ne čini nikoga siti. Kao što spominjanje sablje ne odsvijeta Je tako? Isto tako puko spominjanje bedema nećete zaštititi ni od čega. jesu shvatili, brate? Puko izgovaranje šahadeta neće ni od čega zaštititi. Kaže, zaista izgovaranje puka, puka ljuštura. Kora, obična kora, ljuštur, svana. A značenje je srž. A značenje, puko izgovaranje la ilaha illallah je ljuštora. A značenje tog la ilaha illallah, e, to je srž. Tako je izgovaranje obična školjka. A značenje je dragulj. Pa šta ćeš? Šta ti vrijedi kora i ljuštora, ako nema unutra nikakve srže? Koje razopćarenje nastupi kad braće Orah, a unutra ništa nema. A? Vrijedi li ona Ništa. Bez srži ništa ne vrijedi. Šta ti vrijedi školjka ako u njoj nema dragu, dragulja? Tako? Ništa ne vrijedi. Tako isto puko izgovaranje la ilaha illallah. Ništa ne vrijedi. Ali la ilaha illallah sa njenim značenjem je kao duša sa tijelom. Ne vrijedi tijelo ništa bez duše, jel tako? Nema života u njemu. Tako isto nimalo ne koristi ova rečenica, ovo puko izgovaranje la ilaha illallah bez njenog značenja. Ništa ne vrijedi. U drugoj fetvi kaže šejh Muhammed ibn rahmetullahi također Aslu din islami wa qaidetuhu amran. Ovo smo čitali prije spominjali. Osnova islamske vjere su dvije stvari. Osnova islama kao vjere, dinul islama i njegov temelj su dvije stvari. Prvo, naređivanje ibadeta Allahu sam, koji nema sudruga. Podsticanje na taj ibadet robovanje na to robovanje, prijateljstvo prema tom robovanju i proglašavanje kafirima onih koji ostave to robovanje. To je jedan temelj. I drugi, upozorenje na širk i odvraćanje od širka u ibadetu, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I okrutnost u tome i neprijateljstvo prema mušnicima i smatranje nevjernicima, odnosno tekfir onih koji čini širk. Tu su dva temelja na kojima počiva sva vjera. Obodijet, ibadet prema Allah subhanahu wa ta'ala, naređivanje, prijateljstvo na, osnovu tog ibadeta i tekfir onoga ko stavi taj ibadet. Neprijateljstvo prema širku, odraćanje širka, zabranjivanje širka, jel tako? I tekfir onoga ko učini taj, taj širk. Oni koji su, dakle, prekršili ovu osnovu vjere, ima ih više vrsta. Pa ih nabrojam. Najveći i prekršaj su napravili oni koji su ovaj temelj prekršili u potpunosti. Totalno ga prekršili. Ima oni koji Allah Dakle, druga vrsta, oni koji Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju i njemu ibadet čini, njemu robuju, samo njemu, ali ne koriču širk i nisu se neprijateljski postavili prema mušricima. Jesu li prekršili osnovu vjere? Jesu. Jesu. Čine ibadet samo Allahu i nikome drugom. Ali ne, ne poriču I nije se neprijateljski postaviti prema mušicima. Drugo, odnosno treća vrsta, od onih koji su prekršili ovu osnovu vjeri, ovaj šehadet, jel tako? Ima oni koji su neprijateljski se postavili prema mušicima, ali ih ne smatraju kafirima. Jesu li prekršili osnovu vjere Jesu, prekršili su la Ima oni koji ne vole tevhid, ali ga i ne mrze. Su ovi prekršili Ima oni koji mušrike smatraju kafirima. E, ima oni koji ne vole tevhid, ali ga i ne mrze. Ima oni koji i smatraju kafirima, Dakle, vjerovatno se ovdje misli smatraju mu vehide kafirima. Je tako? Ovdje, ne znam na što se misli ovdje pod وَزَعْمَنَّهُمَ سُوَتُ لِسَارِحِينَ Ne znam na što se misli pod ovom uh, vrstom onih koji su prekršili osnovu vjere. Ima oni koji ne mrze širk, ali ga i ne vole. Jesu li oni prekršili osnovu vjere? Jesu. širk se mora mraziti. Ima oni koji ne poznaju širk i ne poriču ga. Jesu osnovu vjere? Jesu. Ima oni koji ne poznaju tevhid, ali ga i ne poriču. Jesu prekiču osnovu vjere? Temelj vjere? Jesu. Ima oni, a oni su, kaže, najopasnija vrsta, koji rade po tevhidu, ali ne znaju njegovu vrijednost. Ne znaju vrijednost tevhid i ne mrze onoga ako ostavi taj tevhid i ne tekfiri. To je najštetnija kategorija. Dakle, rade po tevhidu, ali ne zna njegovu vrijednost i ne mrze onoga ko ostavi i ne tekfire ga. Ima oni koji ostave širk i mrze ga, ali ne znaju njegovu težinu. Ostavili su širk i mrze ga, ali ne znaju njegovu pravu težinu i nisu se neprijateljski postavili prema mušicima i ne smatraju ih I ne smatraju ih kafirima. Ne tekfire ih dakle. I ovi su, kaže, svi nabrojani prekršili osnovu vjeri. i sve ono sa čim su došli svi poslanici od Allaha subhanahu wa ta'ala. A Allah najbolje zna. Ovo su riječi znači Muhammed ibn Abdullah. Dalje kaže šeha Abdurrahman ibn Hasan ibn nakon što je govorio, govorio o hidu, znači nije čitao fetva nego di ovaj šeha Abdurrahman ibn Hasan, to je ko unuk od šeha Muhammedina ibn Wahab. Više puta da se čitam njegove fetve. Kaže, oni koji su prekršili ovu osnovu vjere od ovog umeta su nekoliko vrsta. Ili su to vuti koji Allahu pariraju Dakle, sa Allahom se nadmeću u njegovom rububijetu i ulohijetu. I pozivaju ljude da se njima pokovaravaju. Da njima i vadet čini. Da njima i vadet čini. Dakle, kad se ovo čuje, čovjeku postane nekako, zar ima neko da, da poziva tome, tako. Međutim, stvarnosti ti ljudi oko nas žive i postoji. Tako. Mi neki dan, onaj susret sam, da onaj, ljudi pozivaju, znači, Allah subhanahu wa ta'ala pariraju u rubijetu i u luhijetu, jel tako? U rubijetu postavljaju se kao gospodari, jel tako? A u luhijetu traže da im se i ibadet čini, jel tako? Da se njima pokora. I onda se čude kako ti se postavljaš iznad zakona nekog njihovog zakona. I koja je to oholost i grubost da se ti tako omalovažavaš zakon i da se tako bahato postavljaš iznad zakona. A, a nije mu nimalo grubo što se on postavio iznad Allahovog zakona i parira Allaha subhanahu wa ta'ala. <laughs> ne to što parira Allah subhanahu wa ta'ala, i postavlja se on kao gospodar. Kakav zakon? Otkud te pravo uopšte da ti postavljaš zakon? Ti gospodar koji je stvorio nebesa i zemlju? Ti, tako? Zašto neko ne može biti iznad tog nekog zakona? Šta ti? A ne shvataš šta ti činiš u istom trenutku. I ne ivratiš se sve. Kako se ti postavi iznad zakona Allaha subhanahu wa ta'ala, iznad njegovog šarijeta i hoćeš da mu pariraš. Dakle, to je to. Pa je prva, znači, kategorija onih koji su prekršili ovu osnovu vjere, oni koji Allah subhanahu wa ta'ala hoće da pa- pariraju u rubu rububijet. Kako u rububijet? Hoće da budu gospodari, da one naređuju i zabranjuju. Jel tako? I u luhijetu hoće da se njima bude pokorno. I ibrate se ako neko se, jel tako, bude kuražan i kaže da ne poštujete, da im neće i bade da im se neće pokoriti u njihovom zakonu. Jel tako? To su taguti. Ili taguti koji pozivaju ljude da, da obožavaju kumire, kipove. Ili mušnici koji dozivaju druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i njima se približavaju sa raznim vrstama pokornosti i ibadeta. Ili samo sa nekim. Dakle, samo sa nekim ibadetom, ako se okrene nekome drugom mimo Allaha, odmah je Ne mora sve ibadet činiti nekome drugom mimo Allaha. Sa jednim ibadetom okrene se nekome drugim mimo Allaha, mušek. Ili, dakle, ovo su kategorije oni koji su prekršili osnovu vjere. Taguti koji se separiraju Allaha subhanahu wa ta'ala u rububijetu i I mi smo rekli ko su to. To su demokrate. To su socijalisti, to su kapitalisti, to su komunisti, to su svi režimi i sistemi Allahovog šarijata. Zatim, oni koji pozivaju ljude da i vađac čine komirima. Zatim mušici koji dozivaju nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i približavaju se nekim vrstama ibadeta. Ili oni koji sumnjaju u tevhid Oni koji sumnjaju u tevhid Jesu prekršili osnovu vjere? Jesu. Da li je on istina? Ili je možda žaj da se Allah subhanahu wa ta'ala pripiše sudru u ibadetu, u pokornosti? I koji još prekrši osnovu vjere? ne znali koji vjeruje da je širk vjera kojom se približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kod nas kažu, a, se, Pa šta će čovjek ne zna? Pa evo vidiš, to je jedna od kategorija onih koji su prekršili osnovu vjere. Neznalice koji vjeruju da se širkom približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. A to je većina onih obični ljudi koji zbog neznanja slijepo slijede one koji su bili prije njih. Zbog toga što je nestalo znanje o vjeri i zbog toga što je znanje zaboravljeno, znanje o onome sa čim su došli poslanici, svi poslanici od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovo je poglavlje u kojem su nabrojani svi, sve one kategorije ljudi koji izgovaraju ovaj šehad. Zašto je bitno sve ove kategorije nabrojati i klasificirati, znati? Zato da ne budeš ni jedna, da, ne, da sebi ne dopustiš luksus da budeš jedna od ovih kategorija, da spadneš u jednu od ovih kategorija. Koji izgovaraju a prekršili su taj šehadet i osnovu vjeri. I molim Allah subhanahu da nas od toga sačuva. Da budemo od one prve skupine koja izgovara šehadet, koja je stvarila taj šehadet, znaju njeno značenje i rade po tom značenju i koji znaju šta poništava taj šehadet i da se klonimo onoga što poništava taj šehadet u njegovoj osnovi. Zbog toga je bitno, znači, Zbog toga što mnogi danas zagovaraju kobajagi, što kažu kod nas u Bosni kobajagi, neki merhamet i nekakvu e, zagovaraju nekakvo jedinstvo što više zajedničke osnove suživota i tako dalje pa onda kažu da ne treba ljudima govoriti istinu. Kad počinje kufr ne treba im reći da su kafiri. Kad počinje širk ne treba im govoriti da su mušljici. I ne treba se o njima uopšte izjašnjavati. I ne treba o njima nikakvo mišljenje imati. Treba voditi računa samo o sebi i tako dalje. Mi vidimo ovdje da u osnovi od temelja ove vjere i temeljnih značenja šehadete la ilaha illallah je da se prijateljuje sa onima koji nosi teuhid i da se tekfire oni koji ostave ibadet Allah subhanahu wa ta'ala i da se tekfire oni koji širk učini Allaha subhanahu wa ta'ala u pokornosti i ibadetu. I onaj ko se ne postavi neprijateljski prema mušicama i ne bude ih tekfirio i ne postavi se neprijateljski prema onima koji ostave obudijet, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i ne bude ih tekfirio, on zapravo, on je sam prekršio osnovu vjeru. On sam nije upotpunio svoj tevhid. On sam nije upotpunio svoj tevhid. I šta kaže? Da je najopasnija kategorija oni koji rade po tevhidu, ali ne zna njegovu vrijednost. Ali ne zna njegovu vrijednost. I zato što ne zna njegovu vrijednost, ne mrze onoga ko ostavi taj teuhid. Ne mrze onoga ko ostavi ubudijet, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, ne mrze ga. I ne smatraju ga kafirom. Ne smatraju ga kafirom. Pa mu onda klanjem dženaz, pa mu rahmet i milost od Allaha subhanahu wa ta'ala traži. Pa se zacrvene kad Čuju od tebe da ga ti tekfiriš. Pa se naljuti. I tako dalje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su na tevhidu, koji znaju njegovu vrijednost, radi po njemu, koji se neprijateljski postavili prema mušicima, mrze onoga ko ostavi tevhid i obudijet Allah subhanahu wa ta'ala i tekfire oni koji su zaista kafir. Večeras ćemo napraviti još samo uvod u sljedeći poglavlje, a to je blagodat, odnosno slanje poslanika, a sam uvod je govori o tome da je slanje poslanika jedna velika blagodat i da ljudi imaju veliku potrebu za tim, da čovječanstvo ima veliku potrebu za slanjem poslanika. Kaže ali ali? al Allah subhanahu wa ta'ala je slao poslanike i to je blagodat od Allah subhanahu wa ta'ala prema ljudima. Zato što ljudi imaju potrebu za slanje poslanika, za poslanica. Imaju naslušnu potrebu, jel tako? To im je nužna potreba da im Allah subhanahu wa ta'ala pošlje poslanika. Zato što ne bi znali organizovati svoje stanje, niti bi znali uspostaviti svoju vjeru i kako drugačije osim preko poslanika. oni imaju potrebu za slanje poslanika više nego što imaju potrebu za hranom i pićem. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala je učinio poslanike posrednicima između njih, između njega uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i između ljudi i njegovih stvorenja. Oni su posrednici u upoznavanju ljudi sa Allahom subhanahu wa ta'ala i sa onim što im koristi i sa onim što im šteti. Oni su posrednici u upoznavanju ljudi sa detaljima Allahovog zakona i šarijeta, o njegovim naređenjima, njegovim zabramanama i njegovim dozvolama i objašnjenju onoga što Allah voli i onoga što Allah mrazi. I nema načina da se upozna sve ovo osim preko poslanika. Ne može nikako drugačiji čovjek naučiti ove stvari osim preko poslanika. Zato što razum ne upućuje na ovo, na ove detalje. Razum ne može, dakle, razumom se dokučiti ovi detalji. Ovi detalji se ne mogu razumom dokučiti. Iako se možda mogu shvatiti potrebe za njima. Razumom se može znači shvatiti potreba za, za, za ovim detaljima i za ovim propisima općenito. Međutim, ne može se razumom dokučiti znači pojedinačno pojedinačno u detalje ovaj, ove stvari koje smo spominjali. Naređenje zabrane, dozvole, ono što Allah voli, ono što Allah mrzi, prezire, detalje njegovog šarijeta. To se sve može saznati samo preko poslanika. Kaže Allah uzvišeni, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه u suri Bekare, bili su ljudi jednog umeta pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao vjerovjesnike koji su donosili radosne vijesti i upozoravali i objavio sa njima knjige sa istinom, da bi sudio među ljudima o onome o čemu se radi. A potreba ljudi za poslanstvima je daleko veća od njihove potrebe, odnosno od potrebe bolesnika za doktorom, za liječnikom. Jer kaže Najviše što će se desiti bolesniku ako nema doktora je da će biti štetovat će njegovo tijelo. A ako ne bi bilo poslanika, onda bi štetu osjetila srca. A nema opstanka stanovnicima zemlje Dakle, nema opstanka stanovnicima zemlje bez tragova poslanstva. Dakle, neće opstati ljudi na zemlji osim dok među njima ima tragova poslanstva. Šta to znači? Kad odu tragovi poslanstva sa zemlji, Allah subhanahu wa ta'ala će dati da nastupi kija. Smak svijeta. Sudnji dan. Kad nestane tragova poslanstva, nastupit će sudnji Dakle, ljudi imaju nužnu i preoshodnu potrebu za poslanstvo. I nema im opstanka bez, bez poslanstva. Jer kad nestane tragova poslanstva, Allah subhanahu wa ta'ala narediti da nastupi sudnji Za ovo večerašnje druženje toliko. Molim vas, subhanahu da nas učvrsti na uput, Da nas uputi, poveća nam uput. Da nam naše srce otvori za Tevhi i Tevhi učini dragim i da učini dragim a da u našim srcima širk i mušici budu prezreni i mrski. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da ojača naše srce hrabrošću i razboritošću i znanjem i mudrošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše srce i da usadi u njih mržnju prema kufru i kafirima i mušicima i nevjernicima Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje da ujedini srce, naše srce na istini, da nas uvede u džennet i spasi od džahennema.